Aí, Yuri! Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história. Ó! Oh! Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas do tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não vou te comer abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar te ver e não ir. Vou te comer abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar te ver e não ir. Vou te comer abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Então pode ligar me implorar. Sei que a melhor vai te atizar quando nós passar só pra atracar. Dessa memória refrescar. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só me ah. disse não. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas com o tempo eu parei, fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar, vou marcar de te ver e não ir. Vou não comer Vou comer, abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar e nem me ligar. Pode implorar, sei que a meia tela vai te atizar quando nós passar só pra atacar e essa memória refrescar. Quem vai dizer, Yuri é Martins? É Yuri Martins? Ah, mais uma. <laughs> Pode ter certeza, é mais uma da história. achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história. Ah. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas com o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar, te ver. chorar Não me e não ir, vou te comer abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Então pode ligar, me implorar Sei que a meiota vai te atiçar Quando nós passar só pra atracar Dessa memória refrescar eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas com o tempo eu parei, fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é chorar. Vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar e nem me ligar. Pode implorar, sei que a melhor tela vai te atizar. quando nós passar só pra atacar e essa memória refrescar. Quem vai dizer? Euro Martins? É Euro Martins? Ah, mais uma. <laughs> Pode ter certeza, é mais uma da história. eu tenho que contar uma história pra você, mano. No começo eu gostava de uma menina, ela nem dava atenção, mano.